Dobro, kada nam je obaveza da cijeli svoj život posvetimo Allahu subhanahu wa ta'ala, pa čak i svoje zadnje trenutke života, smrt, sve ibadete koje činimo, sva dijela koja činimo, da ih činimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da u tome budemo iskreni, kako ostvariti tu iskrenost? Šta činiti? Kojim se dijelima? nakon Allaha subhanahu wa ta'ala pod pomoći, kako bismo izgradili kod sebe iskrenost, kako bismo u svim našim dijelima, u cijelom našem životu bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mogli smo vidjeti u našim prethodnim emisijama koliko je bitno biti iskren, ali isto tako koliko je teško postići iskrenost. Zašto? Zašto? Zato što šeitan upravo nastoji čovjeka odvratiti od ove osobine. Jer ukoliko se dijela ne čine radi Allaha subhanahu wa ta'ala, sva takva dijela koja se ne budu činila radi njega subhanahu wa ta'ala, ona će propasti. I to je najveći cilj, najveća želja šeitanu. Da se čovjek slama i umara na dunjaluku, međutim da to čini radi nekoga drugog. Ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa da sutra čovjek ništa od takvih dijela nema. To je šeitanu i kako drago. I za čovječiju dušu i te kako teško ostvariti iskrenost. Šeitanu je drago, šeitan nastoji da čovjeka učini neiskrenim i to također duša želi, priželjkuje. Zato je duši najteže postići iskrenost. Zašto? Zato što u toj iskrenosti sva su dijela, sve je radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa nema za nju. Ništa nema za dušu. I šeitan i duša nastoje nas obmanuti. Zato dobro vodimo računa. Što je god moguće više svoje srce vežimo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Postičimo se na ovu iskrenost i upoznajmo se s određenim dijelima kojima uz Allahu dozvolu, nakon Allaha Jalla ala postićemo iskrenost u cijelom svome životu. Pa neka od tih dijela spominjem u ovoj emisiji. Svakako, od najvažnijih poticaja na iskrenost. Ono što nam nakon Allaha subhanahu wa ta'ala najviše pomaže u postizanju iskrenosti. I ono također čime tražimo iskrenost kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste dova. Jeste dova. Sve se nalazi u Allahim subhanahu wa ta'ala rukama. On svoju milo, svoju blagodat ukazuje kome hoće, a usteže od koga hoće. A zasigurno najveća blagodat u tvome životu jeste, brate muslimanu, da te Allah dželavala učini svojim iskrenim robom. Iskrenim robom. Da u njemu, u ibadetu, budeš iskren i da ustrajavaš u tome sve dok si živ. Va'bud rabbeke hattaj etijek el jeqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne nastupi smrt. Da u tome budeš iskren. Da cijeli svoj život, sve svoje ibadete činiš samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ne budeš poput onih kako kaže Ibn Qaim rahimahullahu Teala, koji tovare kamenje u svoj prtljak i prenose ga s jednog mjesta na drugo, ništa se od toga ne okorištavaju. Samo se slamaju, umaraju. Zašto? Zato što u tome nisu bili iskreni. Zato često upućuju i dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da te učini njegovim iskrenim robom. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako nam prenosi plemeniti ashab Enes ibn Malik radijallahu ta'ala učio bi, gospodaru moj, utječem ti se od želje za čuvenjem i utječem ti se od pretvaranja. Utječem ti se od želje da se čuje za mene, da se sazna za mene, da se pročuje za mene. A, ja sam na posebnom mjestu tada kod ljudi i slično. Utječem ti se od toga. Svojim dijelima, svojim životom, Želim samo gospodaru tvoju blizinu. Želim da se približim samo tebi. Drugi ljudi me ne interesuju. Utječem ti se od pretvaranja. Od toga da dijela koja činim, činim radi nekoga drugog. Da se dodvoravam nekome drugom. Kako bi zadobio njegovu pažnju, brigu, lijep spomin i slično. Ne. Utječem ti se, gospodaru od svega toga. Želim samo tvoju blizinu. Želim iskrenost u svim svojim dijelima. Prenosi se također da bi Jomer radijallahu ta'alan, plemeniti ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, učio u dovi Allahu moj učini svako moje dijelo dobrim i učini ga iskrenim radi tvoga lica i ne dozvoli da u njemu bude bilo kakvog udjela za nekoga drugog. Učini gospodaru sva moja dobra djela, sva moja djela dobrim, to jest da ih činimo onako kako je činio tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i učini da sva moja djela koja činim budu radi tvoga lica. Sačuvaj me od toga da u mojim djelima bude išta za nekoga drugog mimo tebe, gospodaru moj. Zatim, ono što će nam pomoći u izgradnji iskrenosti, u postizanju iskrenosti u našim dijelima jeste iskrivanje tih dijela. Jeste iskrivanje tih dijela naročito ukoliko su dijela dobrovoljna, određene ibadete koji su nam propisani, obavezni ibadete, ne možemo skriti. Moramo ih činiti javno, poput namaza. Moramo ih obavljati s drugim muslimanima, poput žume namaza, poput bajrama i slično. Međutim, svi drugi ibadeti koji nisu na stepenu obaveznosti, nisu farda, koji se mogu obavljati samo, pojedinačno, takva djela trebamo skrivati. Zašto? Zato što je čovjek u skrivenim dijelima iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek djela čini javno s drugima, onda postoji mogućnost, postoji bojazan da čovjek se počne pretvarati u tim djelima. Da ga drugi vide kako lijepo, maša Allah, klanja. Mnogo se zadržava na ruku, mnogo se zadržava na seždi, pa lijepo uči, ako uči na glas, Kur'an i slično. Bojati se, da čovjeku tada u tim trenucima priđe šeitan i podstakne ga na uljepšavanje tog njegovog dijela radi prisutnih. Zato preporučeno nam je što je god moguće više da skrivamo svoja dobra djela. Kao što su učenjaci govorili, skrivajte svoja dobra djela kao što skrivate svoja i loša djela. Kao što volite da se ne sazna za vaša loša djela, za grijehe, ko to voli od nas? Da se zna za njegov grih, za njegovo loše djelo, da se priča o njemu. Niko od nas to ne voli. E, isto tako skrivajmo i svoja dobra djela. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže ko je od vas u mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim dijelima, neka ga ima. Ko je od vas u mogućnosti da skrije svoja dobra dijela, neka to čini. Također dobro nam je poznat hadis o sedmerici koji će biti sutra na sudnjem danu kada nastupi sudnji dan, kada budemo proživljeni, iskupljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala postojaće jedna kategorija, odnosno skupine ljudi, sedam kategorija ljudi koji će se nalaziti u hladu Arša. Kada sutra bude nepodnošljivo vruće, određeni ljudi boravit u hladu Arša, kada ne bude nikakvog drugog hlada. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem spominje sedam kategorija koje će biti u tom hladu. Pa za pojedine od njih upravo spominje ovu osobinu da su imali kod sebe dijela koja su skrivali. Za ta dijela nisu znali drugi. Pa spominje Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem i čovjek koji se sjetio Allaha subhanahu wa ta'ala u samoći, u osami, pa su njegove suze potekle iz lice. Pa su mu suze potekle iz lice. Oči su mu se orosile suzama. Dakle, niko drugi nije to vidio. On sam, Sjetio se Allaha subhanahu wa ta'ala osami, zatim je zaplakao. Druga kategorija i čovjek koji je udjeljivao tajno sadaku. Toliko tajno da njegova ljevica nije znala koliko daje desnica. Odnosno, ni sam on nije znao koliko udjeljuje. Stavljao bi svoju desnu ruku u džep, vadio novac i davao sadaku. Također čovjek kojeg je žena, ugledna, lijepa žena, pozvala na nemoralu. Neće ga pozvati javno. Već dakle tamo negdje osami. Pa je rekao, doista ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek čije srce bilo vezano za džamiju, rijetkili su ti danas koji su vezani za džamiju. Samo što obave namaz, vrate se kući, ponovo se vraćaju u džamiju, kada mnogi odlaze kućama, pozabavi se svojim porodicama, svojim metkom i sličnim, oni se vraćaju i borave u džami. Iščekuju naredni namaz. Također, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže onaj koji glasno uči Kur'an poput je onoga koji javno udjeljuje sadaku, a onaj koji tajno u sebi prigušenim glasom uči Kur'an drugi ga ne čuju, drugi ne hvale njegovo učenje, on uči Allahovu knjigu radi Allaha dželavala, ni radi koga drugog primjer onoga koji prigušenim glasom uči Kur'an je poput onoga koji tajno udjeljuje, udjeljuje sadaku. <clears throat> Ibn Rajab, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, kaže Allah subhanahu wa ta'ala voli od svojih robova da mu čine skrivena dijela. Dijela za koja zna samo on i oni. I Allahovi robovi također iskreni vole da čine dijela koja će skrivati samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, za koja znaju samo oni i Allah subhanahu wa ta'ala. Oni svoja dobra djela skrivaju od svakog i svačijeg pogleda mimo Allahovog djelavala pogleda. Mnogo je grijeha, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, koja smo učinili, koje smo učinili u tajnosti. Pa hoćemo li te grijehe zamijeniti dobrim dijelima u tajnosti? sada činimo brojna dobra djela u tajnosti za koja će znati samo Allah subhanahu wa ta'ala. Koja su to djela? Samo kao primjer, njih je mnogo i što je god moguće trebamo imati tih dobrih djela u tajnosti da ih činimo. Takvih djela je mnogo. Kao primjer spominjem plač i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je prethodilo u hadisu o sedmerici koji će biti u hladu arša kada ne bude nikakvog drugog hlada. Kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, čovjek se sjetio Allaha subhanahu wa ta'la osami, pa su mu suze potekle. Zatim, dova za brata muslimana u njegovoj odsutnosti, kada nije tu kod nas. Zašto? Zato što će takva dova biti iskrena. Kada učimo dovu za svoga brata koji nije u našoj blizini, koji nije tu pored nas, ta dova će biti iskrena. I na takav način mi se postičemo na iskrenost, izgrađujemo kod sebe iskrenost. Za razliku kada je čovjek tu kod nas, pa učimo dovu, možda on čuje tu dovu, pa želimo da mu se dodvorimo, da čuje kako mi lijepo tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala za njega i slično. Ne, već se uči dova u odsutnosti svoga brata. Kada je brat negdje daleko, kada je na putovanju on ili kada si ti na putovanju, razdvojeni ste, učite dove za svoje bližnje, takva dova se prima. Kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, dova čovjeka muslimana za svoga brata u njegovoj odsutnosti je primljena dova. Pored njegove glave, dakle tog koji dovi za svoga brata, a taj njegov brat je daleko od njega, pored njegove glave stoji melek zadužen za njega, pa kada god on dovi za svoga brata, melek koji je zadužen za njega kaže amin i tebi isto tako. Šehhul Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala kaže dova za osutnog prije će biti primljena od dove za prisutnog. Zašto? Zato što je čovjek u takvoj dovi iskreni. I prelijepo je rekao Sa'id ibn Burejt enni bađi rahimehullahu ta'ala neophodno je da više činimo dovu za svoju braću muslimane nego što im činimo dobra djela. Jeste, trebamo pomagati svoju braću što je god moguće više nastojati da im budemo od koristi svoju bližnju rodbinu, svoje roditelje, bližnju rodbinu, porodicu, djecu, suprugu i zatim i ostale komšije i ostale, ostalu braću muslimane. Međutim, zasigurno u tome ćemo biti manjkavi. Sami smo mi manjkavi, ljudi su manjkavi, ali zato nemojmo zaboraviti dovu. Nemojmo zaboravljati dovu za svoju braću muslimane, jer čovjek će u dovi biti sigurno iskren, bit će potpun. Pa ta manjkava dijela možda ne dopru do Allaha subhanahu wa ta'ala u onolikoj mjeri ukoliko bismo mi, koliko bismo mi htjeli. Ali dova iskrena radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ona se sigurno uzdiže do Allaha dželle djelavala. Zatim, šta skrivati od dobrih djela Da to bude samo učinjeno pod prismotrom Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala samo zna za ta djela A to, je, od takvih dijela jesu i sunneti, na file, klanjanje dakle sunneta i na fila u kućama, ne u džamijama. U džamijama se klanjaju i fardovi. Ono što je obavezno, to moramo klanjati u džami. Ali sve ostale namaze klanjajmo u svojim kućama. Brojni su hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se postićemo na to. Upravo i zbog ovoga. Zbog iskrenosti. Namazi dobrovoljni namazi koje obavljamo u svojim kućama su daleko, daleko vredniji od tih isti dobrovoljni namaza koje obavljamo u džamijama. Poslušajte šta kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Kaže, čovjekov namaz u njegovoj kući je od njegovog namaza u ovom mom mesčidu. Čovjekov namaz u njegovoj kući vrednije od njegovog tog namaza u ovom mome mesčidu osim obaveznih namaza. Dakle, da obavimo svoje dobrovoljne namaze, sunnete, na file u našim kućama, bolje je nego da ih obavljamo u mesečidu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, osim obaveznih namaza, kaže Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Također, u hadisu Suhejba, radijallahu ta'alan, kaže Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, prednost čovjekovog dobrovoljnog namaza u njegovoj kući, kojeg obavi u svojoj kući, kada ga niko od ljudi ne vidi, je kao prednost farda nad nafilom. Allahu akbar koliko je vredniji fard nad nafilom, nad dobrovoljnim namazom, isto toliko vredniji je dobrovoljni namaz koji se obavi u kući kada te niko od ljudi ne vidi. Za razliku od tog istog dobrovoljnog namaza da ga obaviš pred očima drugih ljudi. Također, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, čovjekov dobrovoljni namaz kada ga niko od ljudi ne vidi jednak je 25 puta njegovih namaza pred očima drugih ljudi čovjekov namaz koji obavi u svojoj kući vrednije za 25 puta od tog istog namaza kada ga obavi pred očima drugih ljudi. Kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam, kada neko od vas obavi obavezni namaz u džamiji, u mesčidu, neka za svoju kuću ostavi udio iz tog namaza, jer će doista Allah subhanahu wa ta'la dati ogromno dobro onome koji od svoga namaza ostavlja i dio za svoju kuću. Također kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ostavite od vaših namaza iza svoje kuće nemojte svoje kuće činiti kaburovima nemojte svoje kuće činiti grobnicama ostavite od svojih namaza nešto iza svoje kuće prosvjetlite svoje kuće dobrovoljnim namazima. Imam Neuvi Rahimahullahu ta'ala osvrćući se na ove hadise kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam podstaknuo je na obavljanje dobrovoljnih namaza u kući Zašto? Jer su takvi namazi skriveni i daleko od pretvaranja. I takvi namazi su iskreni i svega, dakle, sačuvani su od svega što ih može upropastiti. Također, time se u kuće dotični spuštaju bereket, Allahova milost i meleki i time se također odstranjuju šeitani. Zato nastojimo što je god moguće više obavezne namaze, fardove da klanjamo u svojim kućama, ali sve ostalo, što možemo, ukoliko možemo, a nećemo zaboraviti, već dakle, idemo kući i sjetimo se, dakle, nećemo zaboraviti te namaze, dobrovoljne namaze, sunnete, to klanjajmo kod kuće. Čuli smo koliko je to vrijedno. I svi hadisi koji su spomenuti su hadisi po kojima se radi, koji su, dakle, vjerodostojni. Šta također <clears throat> čini nas iskrenim? Ljubav prema siromasima ljubav prema siromasima, sjedinje sa siromasima, obilaženje siromaha, posjećivanje siromaha, billahi aliku. Šta to siromasi imaju kod sebe? Imaju mnogo imetka ili imaju nešto dragocjeno? Pa kada ih posjećujemo, oni nam daju za uzvrat, za našu posjetu. Oni nas nagrađuju. Zbog toga ih idemo obilaziti. Oni kod sebe nemaju imetka pa kada ih posjećujemo da nam uzvrate imetkom. Nemaju imetka, ali imaju nešto dragocijeno. Kod njih se nalazi Allahova ljubav. Kod njih se nalazi Allahovo zadovoljstvo. Budemo li ih posjećivali? Onaj koji posjećuje siromahe i onaj koji sjedi sa siromasima, onaj koji im nastoji pomoći, sve to čini samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Od siromaha nema ništa drugo da dobije. Od siromaha nema šta da dobije, ali može dobiti od Allaha subhanahu wa ta'ala njegovu ljubav i njegovo zadovoljstvo. Zbog toga je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sastavi sa siromasima, da ga učvrsti u društvu siromaha, da ga proživi sutra na sudnjem danu sa siromasima. Pa kaže u svojoj dovi Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam Allahu moj, Ja te molim da mi pomogneš u činjenju dobrih dijela i ostavljanju loših. Molim te za ljubav siromaha. Molim te da volim siromaha. Da me učiniš da volim siromaha. Da mi oprostiš, da mi se smiluješ. A kada budeš htio da iskušaš jedan narod, onda mene u smrti kao neiskušanog. Molim te za tvoju ljubav i za ljubav onih koji tebe vole. I molim te za ljubav prema svim dijelima. Da volim sva dijela koja vode do tvoje ljubavi. Dakle, iskazivanje ljubavi prema siromasima zasigurno je jedan od puteva načina izgradnje iskrenosti kod sebe. Jer volimo ih, obilazimo ih, pomažemo ih samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam svojima sahabima oporučivao da vole siromaha. Pa kaže Abu Dhar radijallahu ta'ala, naredio mi je moj prisni prijatelj, Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sedam stvari. Otmah prvu spominje, naredio mi je da volim siromaha i da budem uz njih. Allahu akbar. Gdje smo mi danas? Koliko mi makar uputimo dovu za našu braću siromaha? Kamo li da ih idemo obići? Da ih barem razgovorimo svojim riječima? A kamo li da ih pomognemo finansijski? da im pomognemo da izađu iz te svoje situacije u kojoj se nalaze. Također, dobrovoljni post. Dobrovoljni post. Obavezni post, to je ono dakle što moramo postiti. Allah subhanahu wa ta'ala naredio nam je post mjeseca Ramazana i trebamo ga postiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U tom postu mi smo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj post je skriven. Za njega zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, mjesec Ramazan se zna kada je. Ramazan nastupa tada, završava tada. I uobičajeno da muslimani tada poste. Međutim, nakon mjeseca Ramazana niko te ne tjera da postiš. Pa ako tada postiš i taj post je tajna između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala, time sve više i više iz dana u dan izgrađuješ iskrenost kod sebe. Zato nastoj što je god moguće više da ustrajavaš u ovim dijelima. Budući da je ova tema i te kako bitna, kako da budem iskren u svim svojim dijelima, da bi zadobio Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav, njegovo zadovoljstvo, njegovu blizinu, uz Allahu dozvolu o tome ćemo govoriti u našoj narednoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da sve nas učini njegovim iskrenim i pokornim robovima, onima koji će sva svoja dijela činiti samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ih je činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.